And again. ikaze muri ano makuru avuga kuri uno mutagari kimireho mu dutunge ku minota ibiri turengeje ko hagize n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu banyagihugu barondera ibyangombwa ku kigo pafe kiraba uruja n'uruza hamwe n'ingenzi baridoga ko batoroherezwa mu kuronswa ibyo basaba bagasaba gutunganirizwa n'amwe mu marabara makuru makuru harangwamwo ibinogo nubwo biruka ariko leta y'u Burundi itegekanya uburyo bwo gukora mu mabarabara uyu mwaka wa 2020 na rimwe ushyira bibiri na mirongo ibiri na kabiri musanzwe mwimenyereye muri bucana yandi y'amagara y'abantu y'umunsi wa kabiri tubayagira no munsi ku ndwara y'igisukari ifata abakenyezi bibungenze ido n'ido ryano makuru ni mu kanya serafina hagizimana mbwa bw'ibyuma sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isangwa ndasibe kwa ikaze murano ano makuru tuhera mu bijyanye n'amabarabara amwe mu mabarabara makuru makuru y'igihugu harimo ibinogo abayacamwo bagasaba ko bahononekaye kogwa hatarakomereka cyane mu mafaranga leta ikoresha uyu mwaka wa bibiri na mirongo na rimwe ushyira na kabiri irategekanya uburyo gukora no gusanura ayo mabarabara tubibaze mirekanyange Ego ridi gahimbare amabarabara mu Burundi ni nkenerwa n'inankoramutima na cyane cyane mu buzima n'iterambere by'igihugu haba mu guhanahana ibidandazwa ukunguruza abantu n'ibintu gushora no kwinjiza ibidandazwa biva mu makungu eka n'ibija mu makungu amwe rero muri ayo mabarabara harimo ibinogo hakozwe haraho hatamara kabiri binaturutse ku buremere bw'imiduga ihaca nubwo biruko mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka kubaka irategekanya eh, ayo kubaka n'ayo gusanura ayo mabarabara na mirongo ibiri nkuno na mirongo ibiri na kabiri ikigo c'igihugu kijejwe amabarabara ARB kirategekanirijwe mu yo kizokoresha amafaranga hangana n'umuri yaridi wo gusanura eh, wo gusanura hamwe mu mabarabara aba atameze neza ahandi naho hariho aho iyo ico kigo c'igihugu ARB gitegekanirije hashikirijwe miliyoni amajana atanu z'amafaranga y'amarundi zo kuzibira ibinogo gusa naho nonekaye eh, tukivuga ibyo by'amabarabara nyene ubushikiranganji bw'inyubako eh, mu byo mu byo bujeje harimo inyubako bukaba buvuga ko amabarabara ari eh, amabarabara ari mu yihutirwa yamaze guharugwa kugira ngo bayahereko tubibwirwa n’umushikiranganji mu byajeje harimo inyubako de Gracias nsanganiye umwami ku mabarabara ya kera hariho amayetide yakoze y'amabarabara yose amayetide dore ya biritaje y'amabarabara yose hari urudire do piriyorite ni ukuvuga ko aya mabarabara yose ubona ya kera ari muri urwo rutonde muri ARB wingene uko uburyo buzogenda buraboneka hari urudire do piriyorite ingene amabarabara azogenda arakorwa yose arimo muri ayo mapura anuwere ya ARB ashikiriza ibyarangu uwo mushikiranganje kandi yaramenyesheje ko kugira ngo amabarabara aba yubatswe akurikiranwe neza ko hariho ubuhinga bwo gukurikirana ayo mabarabara igihugu camaze kuronswa n'ubunyene tumukurikire ubu au niveau ya ARD, nous avons importé un logiciel qui teste la durabilité y'amabarabara ko arubakwa kuko kare iyo logike yakoreshwa na lantereprise tukadusanga iyo rogisiyere yabaye imporo y'iwacu yerekanye ko mu mabarabara ngo ni apatire muradutunga ukuntu iyi nkuru irangiye ariko rero eh, Lydia tukivuga ya mabarabara nyene y'igihugu kubera ari inkoramutima mu iterambere ry'igihugu eh, ikigo kicegeranya amakori n'amatagisi obe kikaba giherutse kwegeranya itagisi ikenewe akamenyesha kandi ko umuntu umwe yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza ku bijyanye ah, n'imigenderanire abamwe ah, mu banyagihugu barondera ibyangombwa ku bigo pafe baridoga ko batoroherezwa mu kubironso bakavuga ko bamara igihe kirekire n'ukwezi kugahera barindiriye bavuga ko badatahura icyo byavuye ko bagasaba koroherezwa nikore nini na aha ni ku kigo pafe batangira ku impapuro z'inzira uhashitse ntahatandukaniye no mu isoko kubera ubwinshi bw'abantu uri abari ku mirongo miremire barindiriye kuronswa izo mpapuro urabari mu migwi itandukanye baje gusaba izo mpapuro bamwe mu twaganiriye kuri uyu wa kabiri nk'isaa sitanu basigura ko haheze ukwezi kurenga barindiriye izo mpapuro z'inzira kandi ko babakiriye babamenyesheje ko badakora ku mugoroba baba abandi nabo bavuga ko kugira uronswe izo mpapuro z'inzira akora ikimenyane na kamwana wa mama abanyagihugu bakaba badatahura icyo uko guteba kuronswa impapuro z'inzira biva ko bagasaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo na cane cane ku bantu bafite ingendo zihuta harakoze mugenzi wacu Nicole ni nahaze kuri ivyo ugejeje gukurikirana Gabriel Fili akaba yagize icyo abishikiriza tumumvirize kibazo kijanye no kuronka impapuro z'inzira kandi twebwe mu ishyirahamwe rikome twaranditse irwandiko twandikira umukuru w'igihugu tumubwira ibibazo bihari mu bintu bijyanye n'amasoko ya leta mu bisanzwe bisa n'ibyahawe abantu bamwe umuntu abirabye neza kandi twarasemereye naho turavuga tuti ntibitangwe mu muco ntibagire amadosiye da peridofu ni ukuvuga Ah, guhamagara abantu ku mugaragaro bigaragara biboneke mugabo eh, ntibigeze babyemera kuva eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi tubisaba kugeza n'uno munsi murabona rero yuko bica bitera n'ingaruka kuko murazi neza yuko nko muri pafe ishyirahamwe ryakora ibi by'amapasiporo murazi yuko basa n'abarihagaritse mbere n'abakozi nka bose barabirukanye eh, kuko babasinyishije Eh, amakontra y'umwaka eh, ni ukuvuga ko mu kwezi kwa gatandatu ubu bashobora kuba bagiye mugabo rero ntimwibagire yuko amara amategeko nabyo nabigenga ibyo rero ni ingaruka ziba zijyanye n'uko ibintu biba bitakozwe neza kuva mu ntango umuramutso oriko mariko akidera ko ibyo bibazo bigiye gutora inyishu hafatiye kumwitwara mwitwarariko Mukuru w'igihugu cy'ubundi veste ndayishimiye n'ubunyenene gabriel fisirangoye oriko twebwe rero mu ishyirahamwe orikome tukabona ko ikena ry'impapuro abantu bagendera ko eh, bagiye mu mahanga ni ukuvuga pasiporo ika n'ibijyanye n'ibya kontore tekinike murabona ko byagoranye rwose mbere kugeza yubaho n'umukuru w'ibihugu abijyamo twebwe rero tukavuga yuko kandi turakeneye kumva no kubona nk'ubu abakozi bakorera ishyirahamwe global contact ntituzokumve yuko bariko bararenganywa kandi leta ihari nibatunganirizwe leta ikora ibishoboka byose kugira ngo batunganirize kuko eh, ntitwokumva ingene borenganywa kandi imyaka irenga cumi bariko barakorera eh, global contact ngo bace bagenda gutyo oh, kandi bitwa yuko bakorera ishyirahamwe riri kuginjiza amafaranga angana ukuri aho tukizera neza ko umukuru w'igihugu agiye kubitorera inyishu kandi tukibuza ko twanditse urwandiko twandikira umukuru w'igihugu n'inzego zindi zibiraba yuko icyo kibazo bugitorera umuti kandi si cyo cyonyine n'ibibazo biri henshi cyane mugabo tukizera neza yuko bizohava bitora umuti yayayaya muntu utumvira iyi urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'umunani amakuru tuhateguriye abandanya mu bijyanye n'amagara y'abantu abanyeshuri biga mu mashuri afise uburaro mu gisagara cya bujumbura baritabiriye akamo ko kwipimisha umubwira covid cumi n'icyenda kirangirana n'itariki ya kane nzero ni ukuvuga kuri uyu uwa mbere nyine tukivuga ibijyanye n'amagara y'abantu nyine mu buvuzi bw'intara ya Cibitoke bamenyesha ko ibipimo by'umugera wa covid cumi n'icyenda bitera bigabanuka hagereranije n'indwi zibiri ziheze aho wari ku murindi munini muganga jejwe intara y'ubuvuzi ya Cibitoke Jean Claude eh, Habiyaremye nubwo adatanga ibiharuro amenyesha ko kuvaho aho bashiriye ibipimo mu mavuriro mato mato 11 muri ntara y'ubuvuzi abipimisha babonetse ari beshe ariko abatogwa kumugera bakaba bake habiyambere hamagarira abanyagihugu kubandanya bipimisha kuko uwo batoye kuwo mugera baca bamuhimiti agasaba ko bukurikiza amabwiriza yo kwikingira uyu mugera kugira ngo ntubandanye urandagata mu banyagihugu kuri uyu wa kabiri muri bucana yandi y'amagara y'abantu naho tubayagira ku ndwara y'igisukari ifata abakenyezi bibungenze aho kimwe mu bitera ari gufungura cyane ibintu bituma umuntu abyibuha gaburiyene nahayo yananutse kuvura indwara z'abakenyezi asigura ko kimwe mu bimenyetso ari ukunyoterwa cyane gusonza cyane mu gihe umuntu anywa cyangwa afungura cyane uwo muhinga asigura ko abahinga iyo bari barapima umubyeyi bibonekera ku imbanyi iguma iba nini cyane gusumba uko yategerezwa kuba gucana ayandi y'amagara y'abantu na mugenzi wacu onera muco ingwara y'igisukari ifata abakenyezi bibungenze ngo n'igihe iyo ngwara iboneka igihe umukenyezi yibungenze isukari yabaye nyinshi mu maraso igasumba ibiharuro byategerezwa kuboneka muganga gabriel nahayo yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi asigura ko hari ibintu hari ibintu biba mu mubiri bikorwa n'urwagasha bita insuline mu rurimi rw'igifaransa bigabanya isukari mu mubiri biba bitagikora neza mu ntango y'imbanyi hajya mu bisanzwe isukari iragabanuka mu maraso bivuye ku irekwe usanga adafungura neza cyangwa mbere rimwe rimwe ugasanga niyo yafunguye acadaho hanyuma bikava no ku bintu bisukirwa mu maraso n'ingobyi tugiye mu gice cya kabiri naho cy'imbanyi hariho ibituma isukari iduga ni ingene ingobyi isukira ibindi bintu atari bimwe yasukira ubwa kare ngo hari ibimenyetso bidashoboka bigaragara nk'uko umuhinga abandanya bisigura kenshi abo bantu bafite imbanyi iyo ndwara y'isukari itogwa n'umuganga kubera apimye abona ibintu bimwe bimwe bitameze nk'uko byateza kumera ibyo nabyo ni nko kubona arafata waba barafatwa n'indwara eh, zo mu mukoyo zo mu bihimba by'irondoka kenshi bisumba uko byahora ibyo byose rero bigatuma umuganga aca yibaza ko uwo muntu ashobora kuba afite iyo ndwara y'igisukari y'ababyeyi b'ubungenzi hanyuma agaheza akayirondera abakenyezi bungenze bakarigwa gusumba abandi ngo n'abakenyezi usanga mu miryango iwabo baragwara iyo ndwara y'igisukari hari abantu usanga bafite iyo ndwara y'igisukari mugabo batabizi ibyo rero bica bijya muri ijya migwi yindi isanzwe abantu bagwara indwara y'igisukari usanga hari abayigwara kubera ari cyaduka kuri bo ugasanga urwagasha rwabo ntibukora ya insuline nk'uko bisanzwe akaba ariyo mbere bahora bavuga ko ari indwara y'igisukari yo mu mugwi wa mbere hakaba rero n'indwara y'igisukari cyo mu wa kabiri kitaba kivuye yuko urwara kasha rudakora insuline neza umugabo biba bivuye yuko insuline ikora idakwiye kubera umuntu ari muniniya cyane ugasanga mbere n'iyakozwe ntishobora gukora kubera umubiri usa n'utumva neza ibyo rero nibyo biva kuri kamere ugasanga hari imiryango igisukari gikunda gufata nk'abantu rero iwabo bafise igisukari kenshi usanga aribo bahuta gufatwa n'iyo ndwara y'igisukari muri mucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira muganga Gabriel Nahayo yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi adosigura ingene bavura umukenyezi ingaruka zishobora kwibonekeza igihe atayivuje neza n'ingene umukenyezi yoyirinda arakoze mugenzi wacu onera muco n'umutumire wiwe reka tugaruke mu makuru avuga mu bijyanye n'indero mu ntara gitega aho mu mashuri afise uburaro muri iyo ntara kugeza kuri uno wa kabiri abanyeshuri bari batonze bitwaje urupapuro rwemeza ko bipimishije umugera ko covid cumi n'icyenda kandi bakomeye ariko hamwe hamwe abanyeshuri baracari bake kubijyanye no guhana umwanya mu ishuri no mu buraro abarongoye ayo mashuri bamenyesha ko bitoroshe kubera ko ibitigiri by'abanyeshuri ari byinshi amakuru yo mu makungu mu makuru avugwa mu makungu naho umushikiranganje yajeje imigenderanire n'ayandi makungu mu gihugu c'ubushinwa ni mu rugendo kuva kuri wa kabiri uh, muri Afrika y'useruko aza kugendera ibihugu nka Eritrea Kenya na Komo muri urwo rugendo umushikiranganje bikaba bitekanije ko baza kuganira ku n'ibibazo byo gukomeza imigenderanire hagati y'ubushinwa n'ibi n'ibyo bihugu